traz felicidade e outros dizem que não. Enquanto os tem muito pouco, grande minoria esbanja o montão Chama muito inimigo, chama amigo a Vera. Mas quando o papel acaba, os amigos, só pode crer, já era. Sem ele tu não é nada, com ele tu vira presa. Outros que não obteram vão roubar você com toda certeza. Um dia claro da casa e outro do caçador. Olha, tem vários mendigos que lá na antiga ele era doutor. Não ajudou o menino, no farol pedindo esmola. Hoje ele é profissional, jogador do seu time, moleque da hora. Um papel só muito pouco, muito papel sempre bom. Olha o menor e o Pedrinho tá aqui sempre pronto pra passar visão. Esse é é o papel do mal, esse é o papel do mal. Notas de felicidade, de paz e amor, depois material. Esse é o papel do mal, esse é o papel do mal. Cara de um lado, animal do outro, te apresenta famoso e real. Esse é o papel do mal, esse é o papel do mal de felicidade, de paz e amor, depois material. Esse é o papel do mal, esse é o papel do mal. Cara de um lado, animal do outro, te apresenta famoso real. Tu até tem uma chance de conhecer uma mulher que te goste de verdade e que te aceite andando a pé. Mas com o papel do mal, tu tem tudo o que quiser: carro, comida, cerveja, maçã, condição e muita mulher. Com 20 conto no bolso, só o almoço tu compra. Mas com um milhão na conta é só McDonald's de comida pronta. Responsável por assalto, responsável por reféns. Esse papel paga crime, mas paga outro tipo de coisa também. Tu compra seus alimentos, completa sua liberdade. Eles fabricam dinheiro, mas esquecem de fabricar igualdade. E também eles esquecem que no céu não entra dinheiro. Pra passar pelo pedaço de Deus, tu tem que ser verdadeiro. Tu tem ah. que ser transparente, ah. nunca egoísta e invejoso. Ah. Não ferir o coração e também não ser ganancioso. Não sei de tudo no mundo, claro que Deus eu não sou. Mas eu converso com ele e essa mensagem ele te enviou. Para de ser olho gordo, que tu só anda pra trás. Quer é progressão de verdade esquece o dinheiro e corre atrás de paz. Esse é o papel do mal, esse é o papel do mal. Conta de felicidade, de paz e amor, depois material. Esse é o papel do mal, esse é o papel do mal. Cara de um lado, o animal do outro, eu te apresento ao é famoso real. Esse é o papel do mal, esse é o papel do mal. Total de felicidade, de paz e amor, depois material. Esse é o papel do mal, esse é o papel do mal. Cara de um lado, animal do outro, eu te apresento é o famoso real.